Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'onli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'onli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Cihattur tanlagan yoli ularning Qur'on ham sunnattur hayot mizoni Cihattur tanlagan yoli ularning Qur'on ham sunnattur hayot mizoni Duch kelsa xatarga qilar tavakkul Rabbiga sig'inib bordur duosi Duch kelsa xatarga qilar tavakkul Rabbiga sig'inib bordur duosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinim izzati g'oyisi qilmoqdir qur'oni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinim izzati g'oyisi qilmoqdir qur'oni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi jihoddir tanlagan yo'li ularning qur'on ham sunnatdir hayot mezoni jihoddir tanlagan yo'li ularning qur'on ham sunnatdir hayot mezoni duch kelsa xatarga qilar tavakkul rabbiga sig'inib bordur duosi duch kelsa xatarga qilar tavakkul rabbiga sig'inib bordur duosi Маңы то издин пресун изидин, Bu cihat karvini uzak menzili, Səbirdir lazimi hər bir səpərdə, Notlar kökləydu tamçı saqini, Mağidu izdil presul izidin, Bu cihat karvini uzak menzili, Səbirdir lazimi hər bir səpərdə, Notlar kökləydu tamçı saqini, kel do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'a yuraylik bu jihod boqiydur toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri kel do'stim qitilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'a yuraylik bu jihod boqiydur toki qiyomat yursin jahonni islomning nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinin izzeti Bayisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinin izzeti Bayisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydi şehadet Allah rızası Varisi kılmaktır Kur'an diyali Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası